maar hulle het die profete doodgemaak. Hulle het vir jy beledig, jy het hulle vijande laat wen teen hulle, die vijande het hulle laat zwaar kry. En toe hulle zwaar kry, het hulle nou geroep en gevra dat hulle moet help. Jy was in die hemel en jy het geluister, jy is altijd goed voor mensen wat zwaar kry, daarom het die mense gestuur wat hulle gereed het van hulle vijande. Maar toe hulle al hulle vijande oorwin het, het hulle weer verkeerde dingen gedaan. Hy het hulle vijande laat wen teen hulle, en die vijande het oor hulle regeer. Hulle het hiernaar geroep en gevra dat hulle moet help. Hy was in die hemel en hy het geluister, hy het hulle gereed, want hy is goed voor mensen wat zwaar krijgt. Hy het het baie maal gedoen, hy het hulle gewaarskie en gesê hulle moet weer doen wat hy wil hee, maar hulle wou nie. Hulle wou nie doen wat hy wil hee nie, hulle het sonde gedoen teen die wette, wette wat de mens laat leven het als je doen wat die wette zegt. Hulle was hardkoppig en opstandig, hulle het niet geluister nie, ik was geduldig met hulle, baie jare lang. Ik het die gees vir die profete gegee en het die profete gestuur om hulle te waarskie. Maar hulle het niet geluister nie, en hy het die ander volke van die land laat wen teen hulle. Maar hy is goed voor mensen wat zwaar kry, hy het hulle nie allemaal laat sterf nie. Hy het hulle nie geloos nie, want hy is een God wat genadig is en wat goed is voor mensen wat zwaar krijgt. En nou, ons God, allemaal is bang voor je, wat die groot en sterk God is. Je hou aan om te doen wat je in die verbond beloof het. Je moet kijken hoe zwaar ons gekry het. Ons konings, ons ambtenaren, ons priesters, ons profete, ons voorvaders, die hele volk het zwaar gekry, van die tijd van die konings van Assyrië af tot vandaag toe. Maar je het recht gedoen toe dit alles laat gebeur het. Je het diezelfde gebleik en ons het verkeerde dingen gedaan. Ons konings, ons ambtenaren, ons priesters en ons voorvaders het niet gedaan wat hy wil heen nie. Hy het gesê wat hulle moet doen en hy het hulle gewaarskie, maar hulle het dit niet gedaan nie. Hulle het eie koning gehad, en hulle het baie goede dingen van hy gekry in die groot en vruchtbare land wat hy vir hulle gegee het, maar hulle het niet vir hy gedien nie en hulle het niet opgehou om verkeerde dingen te doen nie. Hier is ons vandaag slaven, onze slaven in die land wat hij voor ons voorvaders gegee het. Hy het die land vir hulle gegee so dat hulle kon eet en die goede dingen van die land kon geniet. Ons het sonde gedoen, daarom laat de konings oor ons regeer, hulle doen wat hulle wil met ons en ons dieren. Dit gaan baie sleg met ons, al hier die dinge het met ons gebeur, daarom maak onze ooreenkomst, ons wil doen wat ons beloven en ons skryf dit neer. Ons zet seels op die ooreenkomst en ons skryf die name van ons ambtenaren, ons levite en ons priesters daarop.